tractatus vigesimus primus incipit de natale domini salvator noster dilectissimi hodie natus est gaudeamus neque enim locum fas est esse tristitiae ubi natales est vitae quae consumpto mortalitatis timore ingerit nobis de promissa aeternitate laetitiam nemo ab huius alacritatis participationis secernitur una cunctis laetitiae communis est ratio quia dominus noster peccati mortisque destructor sic ut nullum aureatu liberum reperit ita liberandis omnibus venit exultet sanctus quia propinquat ad palmam gaudiat peccator quia invitator ad veniam animator gentilis quia vocatur ad vitam. Dei namque filius, secundum plenitudinem temporis, quam divini concilii inscrutabilis altitudo disposuit, reconciliandam auctori suo naturam generis ad sum sit humani, inventor mortis diabolus, per ipsam, quam vicerat, vinceretur. In quo conflictu pro nobis inito, magno et equitatis iure certatum est, dum omnipotens dominus cum sevissimo hoste, non in sua maestate, sed in nostra humilitate congreditur, ob ei, eandem formam, eandemque naturam, mortalitatis quidem noste participem, sed peccati totius expertem. Alienum quipe ab hac nativitate est, quod eonibus legitur, nemo mundus assorde, nec infans cuius unius diei, si sit vita eius super terram nil in istam singularem nativitatem de carnis concupiscentia transiet nil de peccati lege manavet virgo regiam davidi je stirpes eligitur quae sacro gravidanda fetu divinam humanam quae prolem prius concipit mente quam corpore et ne superni ignara consilii ad in usitatos effectus, quod in ea operandum erat a spiritu Sancto conloquio discit angelico. Nec damnum credit pudoris dei genitrix mox futura. Curenem de conceptionis novitate desperet, cui efficiencia de altissimi virtute promititur confirmator credentes fides etiam preeuntis attestationi miraculi donaturque elizabeth in opinata fecunditas ut qui conceptum dederat sterili daturus non dubitaretur et virginem verbum igitur Dei Deus filius Dei qui in principio erat apud Deum per quem facta sunt omnia et sine quo factum est nihil propter liberandum ab aeterna morte hominem factus est homo ita se ad susceptionem humilitatis nostrae sine diminutione sue maiestatis inclinans ut manens quod erat ad sumensque quod non erat veram servi formam ei formae in qua deo patri est equalis uniret et tanto fodere naturam utramque consereret, ut nec inferiorem consumeret glorificatio nec superiorem minueret ad sumsio salva igitur proprietate utriusque substantiae, et in unam coeunte personam, suscipitur a maestate humilitas, a virtute infirmitas, ab eternitate mortalitas, et a dependendum conditiones nostre debitum, natura inviolabilis, nature est infusa passibili. Deus verus homo verus in unitatem domini temperatur ut quod nostris remedius congruae bat unus atque idem Dei hominumque mediator et mori posset ex uno et resurgere posset ex alterum Merito virginei integritati nihil corruptionis intulit partus salutis, quia custodia fuit pudoris editio veritatis. Tales ergo dilectissimi nativitas decuit Dei virtutem et Dei sapientiam Christum, qua nobis et humanitate congrueret et divinitate preceleret, nisi enim esse deus verus non afferet remedium, nisi esse homo verus non preberet exemplum. Ab exultantibus angelis nascente domino, gloria in excelsis Deo canitur, et pax in terra bone voluntatis hominibus nunciatur, Vident enim celestem Jerusalem ex omnibus mundi gentibus fabricari, in quo inenarrabili divine pietates opere quantum laetari debet humilitas hominum cum tantum gaudiat sublimitas angelorum agamus ergo dilectissimi gratias deo patri per filium eius in spiritu sancto qui propter multam caritatem suam quod dilexit nos misertus est nostri et cum essemus mortui peccatis convivificavit nos Christo. Ut essemus in ipso nova creatura novumque figmentum. Deponamus ergo veterem hominem cum actibus suis et adepti participationem generationes Christi carnis renunciemus operibus. Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, et divine consors factus nature noli in veterem vilitatem de generi conversatione recidere. Memento cuius capitis et cuius sis corporis membrum reminiscere quia erutus de potestate tenebrarum translatus es in dei lumen et regnum per baptismitis sacramentum spiritus sancti factus est templum noli tantum habitatorem pravis de te activus e fugare et diaboli te iterum sub servituti quia pretium tuum sanguis est Christi quia in veritate te judicabit qui misericorditer te redemit Christus Dominus Noster